належить до другої категорії. Візьміть он ту трубку, будь ласка, вказує мені секретарка на зелений апарат і припиняє клацти на машинці, щоб не заважати мені. Анатолій Івановичу, несподівано чую голос кучерявого, доповідаю, одержав результати. З того листа дедуляка надрукував на машинці з приймальні, на тій, що з малою кареткою. У мене все. Решту розповім пізніше. Секретарка вже далі клацає собі. Друкує і очікувально поглядає на мене. «Е, Який Степанович більше не давав про себе знати? питає. Ні. Після того, як ми з вами говорили, не дзвонив. Значить, скоро має приїхати. Якби затримувався, то обов'язково передзвонив би. Він людина дуже пунктуальна, сам любить порядок і від інших вимагає. Ось це вона говорить не припиняючи друкування. Лідія Петрівна, я вас відяву буквально на кілька хвилин. Мені треба дещо з'ясувати. Вона відразу знімає руки з клавіш. Слухаю. Чи не пригадаєте часом у той день, у понеділок, коли загинув товариш Дедуряка, коли ви його востаннє бачили? Дуже добре пам'ятаю, спокійно відповідає вона. В кінці робочого дня він заходив до Якова Степановича. Коли саме? Точно не скажу, але було вже по п'ятій. Ви на годинник подивилися? Ні, якби глянула на годинник, то сказала б точніше. А знаєш, що по п'ятій ось чому. О 15.30 Яків Степанович скликав на раду. а десь пів на п'яту. Прийшов до нього товариш з обливну. Я сказав йому, щоб зачекав. Нарада, мабуть, десь до п'ятої закінчиться. А коли люди почали виходити з кабінету, він глянув на годинник і посміхнувся. Ви точно запрогнозували, до п'ятої ще дві хвилини маємо. Той товариш справді недовго пробув у Якова Степановича, і майже зразу після нього зайшов Антон Васильович, тому й знаю, що це було вже по п'ятій. І довго? Бідояка просидів керуючого. Ні, недовго. Вийшов і попросив мене терміново переписати на машинці якогось листа. Завтра сказав їду відрядження, і Яків Степанович має підписати цього листа. Але я тоді якраз поспішала закінчити звіт для главка, тому сказала, що не зможу, нехай зайде у друкарське бюро. Він махнув рукою, та мені буквально кілька рядків. Сам тоді, з вашого дозволу, набацею. І справді, сам надрукував він трохи вміє. Його дружина дуже добра друкарка, ми колись разом працювали. На цій машинці надрукував, байдуже запитав я. Так на цій. І довго друкував? Ні, не довго. Лист, ну, очевидно, був короткий. Після того він пішов. І знову зайшов до Якова Степановича. Мабуть, лише листа підписати, бо зразу ж і вийшов. Попрощався, сказав, що біжить оформляти відрядження в бухгалтерії. Лідія Петрівна, а який у нього був тоді настрій? Чи не помітили ви чогось е, незвичайного? Абсолютно нічого. Нормальний настрій, як завжди поспішав. У нього такий характер був, прибіжить. Лідія Петрівна, серденько, мені терміново, завжди як на пожежу. І після того ви вже його не бачили? Ні. Я відразу о шостій пішла. Але ж інколи ви залишаєтеся пізніше. Коли керуючий попросить або своя робота є, то залишаюся пізніше. А у понеділок якраз пішла о шості. Поспішала, бо о сьомій мали бути батьківські збори в школі. А ще треба було перед зборами додому заскочити. Значить, Яків Степанович ще залишався, як ви пішли? Так. Коли я йду пізніше за нього, то сама зачиняю приймальню. А коли Яків Степанович залишається, то вже він. А у кого ще, крім вас і керуючого, є ключі від приймальні? Ні в кого? Вона здивовано дивиться на мене. Ага, ще прибиральниці, звичайно. І вона може сама відчинити, коли вас немає?